Miyerkules ng ikaanim na linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal – at buong papakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Kung inaakala ni naman na siya ay talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang Salita ng Diyos Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig – at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat at bawat saglit, yung gawang paninira ay hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya ay tapat pakisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gabi hindi siya masuhulan upang niyaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao ay mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinalaki kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin nito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tumingin mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malino na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Awit at papuri ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa kalendaryong liturhiko ng Simbahang Katoliko. Handog sa inyo ng Brinknotes Podcast Network. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa programang ito, magtungo lamang sa www.bncast.com o di naman kaya sa www.awitatpapuri.com. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Podcasting from Manila, Philippines to the World Wide Web. This is the Brinknotes Podcast Network.